Leon cae delfiis. Leon EPITINI AIGIALOE ae hos e theasato delfina para hos e sumacia tuton pare legon hoti HARMOTEI malistan filus autus cae boethus genestai homin gar ton thalationas doion autos de ton hersaion basilewei. Tu de asmenos epineusantos, ho leon epi polun chronon machen echon prostauron agrion, epe ton delfina epi boeetheian. Hos de ekeinos caiper bulomenos ec benai tes a thalas es uk a dunato et atato auton ho leon hos prodoten hode hupotuhon aipen allame e menfu allate nefusin hetis me thalation poezaza ges uk e a epibainein hu to sky he mas dei pendomenus toiutus epilegestai sumacus hoi en kindunois pareinai hemin dunantai.